Узнайте правду о самых значимых событиях в истории человечества. Мы расскажем вам обо всем в мифах и загадках сегодня в 20.00 на канале Viasat History.